ec amice valoin. Oni diras, che existas du sinonimoin de bellezzo. Fregato su plena velo, cae pur rasa cevalo galopanta. Pri velshipoi mi mal multe stias, sed pri cevaloi mi povas raconti sen fine, char mia filino, ec de sia frua infaneco amis cevaloi. Tiu temo accompagnis min dum multa iaroi. Si desegnis cefe cevaloi, petis racontoin pri cevaloi, dum aliae knabinoi ludis cun pupoi, si construis sur la planco cevaleioin cae pasteioin, cae ludis cun malgrandai cevalstatuetoi. Sur la chambro muroi pendis bildoi cae fotoi de cevaloi. Ču tiu pasio estis heredajo post mia praavo, kiu estis conata ceval curacisto en Varsovio antau la milito, sed li mortis en la jaro 1945. En Polando estas circa dudek statai ceval cae pli ol mil privatae bredeioi. Plei fama estas tiu en Januf Podlaski, kiu existas ecde la jaro 1817. Devenas de gi plei bonegai cevaloi de araba raso. Ciun jaron ocasas presentado cae auccio, dum kiu la preso atingas al tegam monsumon de calcent miloi da dolaroi. Acetas ilin riculoi el arabai landoi cae usono, ancau famai artistoi. Existas ancau kelkai indigenai polai rasoi, inter alie montarai malgrandai fortai cevaloi huculoi. Ili devenas de montara regiono Hutsulio, kiu nun situas en Ukrainio. Sed mia filino plei shatis la grandai. En mia regiono estas la silesia raso. Tiu cevaloi estas grandai, usatai por selo kaj veturiloi. Quelc foie estis problemo, char deciara knabino ne povis atingi cevalan dorsom, nec prepari la cevalon por raido. Mi pasigis multe da tempo en la bredeo, cae mi ancau lernis raidi, sed verdire cum malgranda successo. Comence mia tuta zorgo estis nefali. La cevaloi bone comprenis che sur ilia dorso sidas malsperta raidanto, cae ocasis che ili curis alla la contra o miei ordonoi. En natura medio, cevaloi vivis sur grandai spazioi de stepoi cae prerioi. Ilia reagoi e dangero estis forfugio. Ili nascidias cun tiu citraito, cae iunae cevaloi estas tre timemai. Ili falas je panico pro malgranda sola arbusto sur la herbeio, au pro fallantai arbofolioi. Ocasis, cae iuna set plen cresca cevalo, rifusis transpasi lignan ponton. Li observis, tu de sub la ponton el saltos iu terura oni devas tre frue al kutimigi al homa ce esto, accepti tushon kareson, permessi purigi la hufoin kai simile. Iom post iom, oni alkutimigas la cevalon al diversai agoi, kai nur en la agio de tri au kvar jaroi, ili pretas toleri selon nur arabai cevaloi maturas pli frue, ca ium duia rulo partoprenas concursoin. La vivo en grego havas certain reguloin, exemple hierarchion. La plei alta narangon cutime havas la cevalino plei decidema, ciug vidas la gregon, En la en la sama grego estas cevalinoi cae castritoi, en alia grego estas chevalviroi. La lastan position havas castritoi. Mi memoras castritan cevalon, je la fiera nomo milionulo. I ciam iris kiel lasta, lasta li mangis cae trinkis compatinda milionulo. Grega instincto respondecas i grupa solidarezzo. Ocasis, che dum somera tago cevalino nascis idon sur la herbeio. La etulino restis cun la patrino sur la pasteio disvespero. vespero. Cutime, ciam oni malfermas la pordegon de la pasteio, ciui cevaloi frenese galopas al cevaleio. Sed ne ci foie. La tuta gruppo, dudec cevaloi, circauigis la patrinon cun la nov nascigginto, cae tranquille curetis heimen. Skeptico dirus blinda insincto. Sed tu ne bela, ne fal. La cevaloi bone comprenis che sur ilia dorso sidas malsperta raidanto, cae ocasis che ili curis alla cevaleio contra miei ordonoi.